вострая брама беларуская ідэя у літаратуры палітыцы і жыцці Чым далей мы адыходзім ад савецкага літаратуразнаўства тым больше назіраем распад колішніх пісьменніцкіх абоймаў шэрагаў ды пералікаў на быццам з шэрага тла аднастайнага муру, залітага некалі сталінскай бетонамешалкай, пачынаюць праступаць рэльефы самых розных людзей. Асабліва гэта тычыцца так званых камсамольскіх паэтаў, зусім не тых плякатна маналітных вобраз, якіх мы вынеслі з савецкіх падручнікаў, а самых розных і супярэчлівых гэтак 500 асабовы маладняк спакваля вяртаецца без фальшу нібы ў поўнай адпаведнасці з прародствам аднаго з іх алеся дудара тады мы ў шэрагах сваіх быць можа шмат каго не ўбачым з тугою ў сэрцы успомнім іх але ніколі не заплачам а дзень чырвоным зацвіце і мы гукнём яму дабры дзень ці са шчытом ці на шчыце украіну нашу зноў мы прыйдзем а удар быў забіты нквд у ліку 20 іншых літаратараў 29 кастрычніка 1937 году і гэта быў самы чорны дзень у гісторыі беларускай літаратуры самы чорны калі зыходзіць з найбольшага ліку забітых звычайнай нормай было забойства 5 або трох ці нават толькі аднаго паэта ў дзень Пад канец 30тых гадоў мінулага стагоддзя практычна ўвесь той 500асабовы маладняк быў пакладзены ў шэры савецкі бетон. Цэлае пакаленне беларускай інтэлігенцыі, пакліканае нацыянальным адраджэннем і рэвалюцыяй, было гэтай самай рэвалюцыяй знішчанае. І гэта пры тым, што згадваем мы толькі тых, хто ў свае 20 ці 30 гадоў паспеў выдаць кнігі. Хто не паспеў, у разлік не бяруцца. Што ўжо казаць пра тых, хто можа быць і выжыў сам, але ў кім быў расстраляны, забіты страхам, ці проста не выспеў, не паспеў ягоны талент. пакліканыя рэвалюцыяй яны былі усе. Яны ўсе былі вогнепаклоннікі, што зачаравана паглядалі на сусветнае пажарышча. Але толькі цяпер мы бачым, якія яны розныя, як людзі і як творцы. Большасць з іх, напэўна, так і не асэнсавала гэтага агню, аж ён бязлітасна зжэр іх некаторыя ўсімі сіламі ды спосабамі ухіляліся ад полымя, пакуль не аказвалася, што полымя паўсюль. Але былі сярод іх і такія літаральна адзінкі, якія ўсё выдатна бачылі, асэнсоўвалі і зусім свядома гулялі з вагнём. З рэвалюцыяй з ГПУ і паміж сабою, разумеючы, што гэта і ёсць іхнае жыццё і што іншага ў іх папросту не будзе. Thank you. радыё свабода вострая брама сённяшняй перадачы мы гаворым пра гульні са смерцю з нагоды сотая гадавіны ад нараджэння паэта алеся дудара дудар не належыць да забытых ці незапатрабаваных творцаў пра яго пішуцца артыкулы дысертацыі кнігі але пачаць сёння мы задумалі з самага пачатку. Зміцер Бартосік адправіўся не ў бібліятэку, а ў Петрыкаўскі раён, у колішні мазырскі павет, дзе згодна з даведнікам 24 снежня 1904 году і прыйшоў на свет алесь дудар. Мы ехалі на радзіму паэта мярзотным надвор'ем на разбітай сорокагадовай волзе мы забіраліся ў глыб палескай глушы. Мы ехалі на радзіму паэта Алеся Дудара ў навасёлкі Петрыкаўскага раёну. Мы гэта ваш пакорны слуга і навуковец біёлях з Кембриджу, Вадзім Дзямітчык, які, толькі распачаўшы свае калядныя вакацыі на бацькаўшчыне, з радасцю пагадзіўся скласці мне кампанію. Мы ехалі на радзіму паэта бадай што без мэты, калі не лічыць, што днямі паэту споўнілася 100 гадоў. Мэтаю было само падарожжа. Мы ехалі на радзіму паэта класічным беларускім надвор'ем са слатою і гразюкай і радаваліся кожнай дэталі, што паўставала за лабавым шклом нашыя субмарыны. Вось бетонны савецкі воін волат у любані, На абыліску душеўны верш. Грэх было не перапісаць словы. За родны край, за шчасце чалавецтва, вы смерцю храбрых палі ў грозны час. Вас будзе помніць любаншчына вечна, Радзіма маці не забудзе вас. Мы ехалі на забытую радзіму паэта і радаваліся самой гэтай магчымасці ехаць туды, куды нам хочацца. Калгаснікі, якіх мы падвозілі, сцішана слухалі вадзікавы развагі пра гэльскую мову ды ірлянскі супраціў. Адчуванне фантасмагорыі нарастала. Заснежаная пустыня да самага далягляду, перарэзаная замерзлымі меліяратыўнымі каналамі, колішнія непралазныя балоты. На працягу паўсотні кіляметраў можна не сустрэць ніводнай машыны. А сустрэты аднойчы стары чырвоны фальксваген ехаў насустрач нам па той самай паласе, што і мы. Пэўна, эмігрант з ангельшчыны выказаў здагадку вадзік, не паспеў яшчэ перавучыцца мы ехалі на радзіму паэта, які перакладаў Шекспіра. Вёска навасёлкі, дзе нарадзіўся алесь дудар, сустракае падарожніка забітымі вокнамі няжылых хатаў. Па даўжыні галоўнай вуліцы бачна, што калісьці гэта было немалое мястэчка кабеты на роварах зусім не здзівіліся ні нашаму візіту ні нашаму пытанню алесь дудар нарадзіўся у вас вашай вёсы не ведалі такого не? 100 гадоў назад правда помнік яго 100 гадоў назад сустракалася такое прозвіша дай лідович нет старшыня сельсавету прозвішча дай лідович дудара пачуў ад нас упершыню такой нас фамілі нет Здесь у нас дубина, загорцы, середа, кудровец, там такие, ну, ну, фамилии, ну, местные. Если у Селяга вы ничего не узнаете, так то больше вам никто не подскажет. Мясцовый краязнавец Михаил Селях кончатково перекреслил нашу надею знайти тут хоть який дударовый след. Три года тому назад до нас приезжал поэт белорусский Виктор Дюба. И он, я памятаю, рассказывал, что батька Олеся Дудара был чугуночником. И вот он переехал в Новоселки. Я разважал, а где он работу мог тут найти? Калі ён чыгуначнік. У нас тут чыгункі не было. У нас чыгунка пабудавана была в 30-е гады вось мінулага стагоддзя, а дудар нарадзіўся ён уже где-то на пачатку 20 Тут мне кажется нешта тут нешта нейкая блытаніца. Мы прыехалі на радзіму паэта. цікава, яму з нябёсаў праз хмары над навасёлкамі, ці былі бачныя нашыя фігуркі, што бадзяліся па вёсцы, дзе ён упершыню зірнуў на гэты свет. хатуняў Маладой ганнацелочку падаў. Перазнаёміўшыся з мясцовай інтэлігенцыяй, наведаўшыся ў школьны музей з біўнем маманта, манетамі ВКЛ ды геніяльным палатном пэндзля мясцовага мастака уручэння пераходзячага чырвонага сцяга, паабяцаўшы тутэйшым пенсіянерам напісаць куды трэба, каб адчынілі лазню, купіўшы мясцовага самагону, адагрэўшыся гарбатай у сельскай бібліятэцы, сваё доўгае падарожжа мы завяршылі ў гасцях у найстарэйшай жыхаркі навасёлак. Дудара яна, вядома, не ведала. Затое памятала безліч старых песень і, седзячы ў яе прасторнай хаце пад даматканымі ручнікамі, пазіраючы ў акно, за якім імкліва пачынала цямнець, хацелася слухаць яе і слухаць, насалоджвацца тым сапраўдным і спрадвечным спевам, што не мог змяніцца за гэтыя 100 гадоў і дзячыць у душы чалавеку, які сваім днём нараджэння выцягнуў нас з менску. Каб мы на якую хвіліну ізноў зразумелі і адчулі вельмі простую рэч. Жыць гэта здорава і цікава. калі радзіма паэта пра яго не адгукаецца, дык прасцей атрымалася з ягонымі сваякамі. Родная пляменніца Алеся Дудара Лідія Маліноўская жыве ў Менску. Аказваецца, у новоасёлках сям'я Даілідовічоў была ледзьве не праездам. І тое, што менавіта там нарадзіўся алесь, усяго толькі выпадковасць. Это родны брат маёй маці Евгеніі Александровны Даілідович. Яго маці Вольга Івановна Даілідович у дзявостве Дроздоўская нарадзілася 1882 годзе крыху старэйшы за яе быў яе муж бацька алеся александр станіславович дагедович у ольги ивановны было трое дзяцей вельмі много вандравала сям'я за розных прычын за пошуку жылья лепшых умоў жыцця за бясконцых войнаў за рэвалюцыю яны былі ў многіх месцах пакуль не абладкаваліся ў мінску у Менску, дзе алесь дудар вучыўся ў гімназіі, суседам Дайлідовічаў аказваецца ўладзіслаў Галубок, заснавальнік вандроўнага тэатру. Алесь становіцца адным з першых актораў гэтай трупы. Менавіта тут ён далучаецца да беларушчыны ягоная пляменніца згадвае, што у дудара ў хаце была аграмадная бібліятэка сусветныя клясыкі, шмат кніг на розных мовах. Бабуля Вольга Івана яго маці казала, што калі яго арыштавалі, забралі шэсць машын кніг. Ну што алесь атрымаў гонарар. Большую частку ён э, прапіваў купляў э, вельмі много кніг а трохі прыносіў дадому і маці вельмі гэта ацэніла высока ён быў вельмі апантаны ідэі это першае вельмі сяброўскі ён вельмі любіў кампаніі ён быў такі моцны. Я з дзяцінства памятаю, як Ольга Івановна яго маці казала, што я казала шурку, не бяры з сабой гэты портфель. І гэты парфею адной з п'янак у яго выкралі. А ў портфелі былі вершы. Верш быў пасеклі край наш пополам. Верш дудара пасеклі наш край пополам. Гэта цэлая з'ява ў гісторыі беларускай літаратуры. Лічыцца, што менавіта гэты твор стаў прычынай арышту паэта і высылкі яго ў смаленск яшчэ ў 29 годзе. Гэтым годам тлумачыцца мяккасць рэпрэсій. У 37 за такое будуць забіваць адразу. Гаворка ідзе вось пра што. Пасеклі наш край пополам панскай вытаргаваць ласкі. Вось гэта вам, а гэта нам няма сумлення ў душах рабскіх за ўсходнім дэспатам царком мы бегаем на задніх лапках нью-йорку грозім кулаком і чымберлена лаем трапна мы не шкадуем мазалёў мы за чужых праклёны роем але бясторгую без слоў мы аддаем сваіх герояў Не смеем нават гаварыць і думаць без крамлёўскай візы. Без нас усё робяць махляры ды міжнародныя падлізы распаўся б камень ад жальбы. Калі б ён знаў, як торг над намі вядуць маскоўскія рабы з вялікапольскімі панамі. О ганьба, ганьба, У нашы дні такі разлом туга такая і баюць байкі баюны северо-западнага края. Плююць на сонца і на дзень. О дух наш вольны, дзе ты, дзе ты, ім мураўёўскі б галь штуку здзець нашчадкам мураўёўскім гэтым але яшчэ глушыце кроў. Гарыць душа і час настане, калі з-за поля з-за бароў па-беларуску сонца гляне. Нічога дзіўнага ў тым, што гэты пранізлівы ў сваёй праўдзе верш у свой час прагучаў як правакацыя. Дзівіцца трэба было б таму, наколькі актуальна гучаць гэтыя радкі сёння, аж настолькі, што верш і цяпер успрымаецца як правакацыя. Вось і паэт Віктор Жыбуль у часопісе Архе параўнаў твор дудара з вершам славаміра Адамовича убей прэзідэнта, за які аўтар таксама быў рэпрэсаваны. Беларускі літаратар на эміграцыі Антон Адамович сцвярджае, што верш пасеклі наш край папалам быў напісаны на заданне ГПУ. Вось цытата. Справа ў тым, што ў папярэднія гады было колькі выпадкаў перасылкі за мяжу ананімных антысавецкіх вершаў, якія выклікалі сенсацыю ў заходнебеларускай прэсе. Аўтарам гэтых вершаў апублікаваных ананімна быў уладзімир дубоўка, а ініцыятарам і арганізатарам іх перасылкі за мяжу блізкі да ўзвышша беларускі нацыянал-камуніст алесь адамович выкліканы ў органы алесь дудар пад уздзеяннем вядомых прыёмаў гпу згадзіўся быць сакрэтным агентам правакатарам у ягоным першым заданнем было напісаць што-небудзь вострае і паспрабаваць зацікавіць алеся адамовича перасылкай гэтага контррэвалюцыйнага твору каб нарэшце злавіць яго на гарачым учынку у Дудар напісаў верш пасеклі наш край пополам. Аднак Алеся Дамович быў папярэджаны і калі дудар з'явіўся да яго са сваёй прапановай, узяў верш і адразу аднёс у ГПУ, здзекліва попрасіўшы не пасылаць да яго больш такіх дурняў. У ГПУ зрабілі выгляд, што не маюць да гэтай гісторыі ніякага дачынення і, выслалі алеся дудара ў смаленск самы блізкі горад да бсср уладкаваўшы яго там на працу ў мясцовую газету кульмінацыя гэтай гісторыі зусім нечаканая алеся дамович неадкладна вядомым яму шляхам пераправіў за мяжу зробленую за раней копію верша дудара і ён у хуткім часе быў выдрукаваны ў віленскім часопісе беларуская культура канец цытаты а калі ўлічыць тое, што Антон Адамович недалюбваў Алеся Дудара, магчыма, таму, што яны належалі да спаборных літаратурных аб'яднанняў і адкінуць тэндэнцыйнасць, дык ужо з гэтай цытаты мы атрымліваем у чыстым выглядзе гульню з агнём. Дудар, як і згаданы Алесь Адамович, мог цалкам сведама заігрываць з органамі і ўскосных доказаў гэтага дастаткова. Напрыклад, калі ўлічыць згаданую ў цытаце зусім нечаканую кульмінацыю, бо выглядае, што нацдэмы ўсё ж абыгралі ГПУ. Альбо тое, што верш ніякім чынам не выглядае на падробку. Ці тое, што інтэлектуальны ўзровень дудара ніяк не дазваляе ўбачыць у ім ляльку ў чэкісцкіх руках. дудар хітраваў калі толькі ў гэтым кантэксце можна так сказаць дудар перакананы беларускі нацыяналісты безумоўны інтэлектуал рызыкаваў вылузваўся здзекваўся з самой гэтай касталомнай сістэмы якая ўжо нічым не нагадвала колішнія казкі пра светлую будучыню да прыкладу ён піша апавяданне ветер з усходу у у якім абрыньваецца на паэтаў дубоўку і пушчу з-за ўплыву на іх буржуазных расійскіх паэтаў севераніна і вярцінскага. Але ўжо ў назве чытаем, што шкодныя ўплывы ідуць у Беларусь менавіта з рассеі. Уяўляеце, які заварот мазгоў мог наступіць ад усяго гэтага ў савецкага цэнзара з чатырма клясамі адукацыі. Нібыта і правільна, што дудар клейміць сваіх калег за буржуазныя ўплывы, але адна назва вецер з усходу шкоду ў ім самім, выкрывае нашмат большага і каварнага ворага. А тады што ж тыя не вінаватыя, паспрабуй тут разбярыся. Дубоўка таксама інтэлектуал і моцная асоба. Верагодна, ён адчуваў у тэкстах дудара роўнага сабе гульца з агнём. Яны быццам два факіры, захопленыя сваім дзействам, узносіліся пад купал таталітарнага цырку, забываючы пра ГПУ з ягонай шпіёнаманіяй, пра тупаватых чыноўніках у савецкіх установах, пра тое, за што іх кляймілі ў газетах яны ўзляталі ў поле чыстых абстракцыяў дзе спрачаліся між сопку дубоўкавы матэматык і лірык і дзе дудар укладаў родную мову у вусны фауста і мефестофеля радыё свабода вострая брама у У сённяшняй перадачы мы гаворым пра гульні са смерцю. З нагоды сотая гадавіны ад нараджэння паэта Алеся Дудара. Алесь Дудар сапраўды першы бярэцца за пераклад самага знакавага твору сусветнай літаратуры пра продаж душы д'яблу Фауста Гёте праўда паспеў ён надрукаваць толькі некалькі раздзелаў нібы гэта твор перамяшаўся з самім жыццём гульня з д'яблам камуністычныя ўлады дасягае тут свайго найвышэйшага гучання дудар пачынае з раздзелу склеп ауэрбаха ў ляйпцыгу як самай дакладнай метафары таго жыцця, якое бачыць навокал. Больш за тое і сам гэты Ауэрбах ужо стаў у пісьменніцкім асяродку прадметам рызыкоўных жартаў. Па аналогіі з Леапольдам Авербахам, літаратурным крытыкам з Масквы, які разам з Масімам Горкім апісвае шчаслівую працу зняволеных гулагу і гне лінію на так званае абдзям'яньванне літаратуры. І хоць у 37-м пойдзе пад нож і сам гэты авербах, лішне казаць, што значыла ў 30-е гады ягоная прафесія, калі адна крытычная нататка ў партыйнай газеце каштавала аб'екту крытыкі жыцця. У выбары першага раздзелу з фауста мы зноў бачым лёгіку дудара. А лёгіка гэтая ў тым, каб у сваім вераломным часе абіраць самыя небяспечныя і адважныя спосабы самарэалізацыі, каб цэнзуру аж зашкальвала ад такога не не нахабства, а звыш нахабства ў квадраце. Дудар працягвае свае гульні з рэчаіснасцю, паказваючы абсурднасць гэтай рэчаіснасці. Але казённыя пінжакі вакол яго зусім не гатовыя да такога інтэлектуальнага пілятажу. Ім трэба, каб увесь свет раскладаўся на ворагаў і тых, каго ворагамі пакуль не назвалі. Гэта значыць, што альбо цябе расстраляюць сёння, альбо праз месяц. Вось і ўвесь выбар, які дудар, безумоўна, усведамляў. Таму і гуляў гэтак дзёрзка са сваёй вышэйшаю мерай. На момант пагібелі яму было 33 гады. Ягоныя радкі перажылі ягоных катаў і з поўнай сілаю гучаць да тых, хто сёння працягвае судзіць, катаваць і забіваць людзей за іхныя думкі, пачуцці і творы. Мастацкі дух ніколі не памрэ. Не пахаваць яго пад курганамі, не вычарпаць гадамі і вякамі яму ў агні пякельным не згарэць. Ён вырвецца з багны разводдзям буйных рэк і загарыцца зноў бліскучымі агнямі. Thank you.